Muy pa' la calle hoy por dinero y par de gata. De la policía burla sonando cinerata. Pa' esa chala le volamos zapata. Y esta loca, está loca se El carro ah, Ahora yo busco a la gata las joyas te de oro, explotamos toda la plata y pur, pur, pur, te hacemos ratatata. Como ningún logista es lo que pa' acá pasa. Y se lo hago en toda la posa a esa mami pa' que goce. Te traje un jarabe para tú por si que tose. Sé que tú sentiste la presión, tú ya sabes quién yo soy. No te hagas la que no, si tu amiga me conoce. De menor metido en el calentón. Tu perra conmigo se vino cuando me vio el cordón. La nave Era mi decoro, el interior. Y mami, ahora andamos bello, de mí no te enamores. Mami, mueve todo eso, yo le caigo a lo de atrás. Dime Dímelo, chamaco, andamos dando un voltio. Ultra fight te lo meo comiendo chicle. Los dos estamos en Dubai, con no te compliques Le damos no corte en la caleta los portes. Dos con mi Shakira San Bernardo echando un pique. noche no para, los guantes también la macara. Mujeres y botella más cara, tiren pelas pero de cara Te compro Martini, ya no compro Zara Ando en la Versace, mi dama piachi. Bestia de luxe, gastando cachis y el Leo Soy cinco. Me tiré a esa perra y yo la jalo para atrás, atrás. Tú, tu N. fácil, de N. Sombra sobra la mano, che, viaja en el Porsche, sonando la suerte de nene. Pero en breve nos pegamos y nadie nos detiene. Chin, chin, pam, bam. Mira esa mata se la roba en la tele y ataca la prensa. Yo le compro marca cara y la otra pisamos la Europa y pisamos la América. Me manda foto en bikini rubia como muñeca. Vente mami, reventamos El quiero y la MK. Besado en una nave me lleva todas de la discoteca. me prendo mientras te enciendo. Tú ya tú sabes, no estamos durmiendo. Con los menores ready no están entendiendo. Te damos a ti y a tu hermano si están debiendo. Y bailame que en el party estamos uno en el tostén. Que ahora muy que si no en el villano no nos ven. De lo que tengo que saber ustedes no saben. Andamos en Porsche del año negra la Cayenne. Muévete ayer me pagué, solo me pegué, me yo te robé. Tenemos chiva de oro pa' que tú tomes. Una finca matona y caja de condones. No te miento si te digo que está rica esa bambina. Ojo rojo por el blon da como china. Ella no viola, le gusta hacer wea cochina. Me espera si le caigo en el tarro como una Pina. Sale pa' la calle, pilotea tal piero. No se asusta si en el bolso encaleto el fierro. No hay velorio, pero tu pieza va a ver un entierro. Bastante rico como te gusta y quieres se fue a operar para Colombia, Cali. Fuma como crónica y nunca la ha dado la pali. En la semana estudia los fin de el party. Entramos chambi el juguete, la combi Puma, Ferrari. Ya no piensa en anillo Martini, solo en vacilar con la amiga, la Josy, la Trini. Del Oriente acabo de bajar una patente. Esa bambina está loca porque al Guayeloa y